bla bla bla El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete. dicen que patea como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver cómo tú te mueves. Hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voces. Te aprendí en fuego, llama al 911. Esta que me roce, rumor en las voces. Que te pones sata después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Porque tú eres maldita, naciste un viernes 13. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de partió. A mi cinco cojones lo que diga la ley. Son la ficha, el tanque, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco cojones lo que diga la ley. Son la ficha, el tanque, el doble seis. Me pongo problemático y matemático. Multiplico y y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico. Y el reggaetón clásico. Está a las 4 y 20, lo sé. 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté. Como LeBron James, el rey 23. Está demente a las 4 y 20, lo sé. 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté. Como LeBron James, el rey 23. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran en cuatro la partió. A mí cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. tú quieres. Ay, ay.